Сура Аль-Хадид. Железо. بسم الله الرحمن الرحيم Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم Славит Аллаха то, что на небесах и на земле. Он могущественный, مدري له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير Ему принадлежит власть над небесами и землей. Он оживляет и умерщвляет, и Он способен на всякую вещь. Он первый и последний, высочайший и ближайший. Он знает обо всякой вещи. هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير Он тот, кто сотворил небеса и землю за шесть дней, а затем вознесся на трон или утвердился на троне. Он знает о том, что входит в землю, и о том, что выходит из нее, о том, что не сходит с неба, и о том, что восходит туда. Он с вами, где бы вы ни были. Аллах видит все, что вы совершаете. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور Ему принадлежит власть над небесами и землей, и к Аллаху возвращаются дела. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور Он увеличивает день за счет ночи и увеличивает ночь за счет дня. Он знает о том, что в груди. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير Веруйте в Аллаха и Его посланника и расходуйте из того, что Он дал вам в распоряжении. Тем же из вас, которые уверовали и расходовали, уготована великая награда. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد اخذ ميثاقكم ان كنتم مؤمنين Что с вами? Почему вы не веруете в Аллаха, тогда как посланник призывает вас уверовать в вашего Господа? Он уже взял с вас завет, если только вы действительно являетесь верующими. هو الذي ينزل على عبده ايات بينات ليخرجكم من الظلمات الى النور وان الله بكم لرءوف رحيم Он тот, кто не спосылает своему рабу ясные знамения, чтобы вывести вас из мраков к свету. Воистину, Аллах сострадателен и милосерден к вам. وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والارض لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير Что с вами? Почему вы не расходуете на пути Аллаха, тогда как Аллаху принадлежит наследство небес и земли? Не сравнятся люди с теми из вас, кто расходовал и сражался до покорения Мекки. Эти выше степенью, чем те, которые расходовали и сражались после этого. Но каждому из них Аллах обещал наилучшее, и Аллах ведает о том, что вы совершаете. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر كريم Если кто одолжит Аллаху прекрасный заем, то Аллах увеличит его для него. Ему уготована щедрая награда. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم В тот день, когда ты увидишь, как перед верующими мужчинами и верующими женщинами и справа от них будет распространяться их свет. Возрадуйтесь сегодня райским садам, в которых текут реки. Вы пребудете в них вечно. Это и есть великое преуспеяние. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب В тот день лицемеры и лицемерки скажут верующим, «Погодите, мы позаимствуем у вас немного света». Им будет сказано, «Возвращайтесь назад и ищите свет». Между ними будет возведен забор с вратами, с внутренней стороны которого будет милость, а снаружи мучение. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور Они будут взывать к ним, «Разве мы не были с вами?» Они скажут, Да, но вы соблазняли самих себя, выжидали, сомневались и обольщались надеждами до тех пор, пока не явилось повеление Аллаха. Соблазнитель, сатана, обманул вас относительно Аллаха. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير Сегодня ни от вас, ни от неверующих не примут выкупа. Вашим пристанищем будет огонь, который более всего подобает вам. Как же скверно это место прибытия! ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله بالله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون Разве не пришло время для того, чтобы сердца верующих смирились при упоминании Аллаха и того, что не спослано из истины, и чтобы не уподоблялись они тем, которым Писание было даровано прежде, чьи сердца почерствели по прошествии долгого времени, и многие из которых являются нечестивцами. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون Знайте, что Аллах оживляет землю после ее смерти. Мы уже разъяснили вам знамения. Может быть, вы уразумеете. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم يضاعف لهم ولهم أجر كريم Воистину, для мужчин и женщин, которые раздавали милостыню и одолжили Аллаху прекрасный заем, он будет увеличен.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 А те, которые не уверовали и сочли ложью наши знамения, являются обитателями ада. اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الاخره عذاب شديد ومغفره من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور Знаете, что мирская жизнь всего лишь игра и потеха, украшение и похвальба между вами, и стремление обрести побольше богатства и детей. Она подобна дождю, растения после которого восхищают земледельцев, но потом они высыхают, и ты видишь их пожелтевшими, после чего они превращаются в труху. А в последней жизни есть тяжкие мучения и прощение от Аллаха и довольство. Мирская жизнь всего лишь предмет обольщения. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم Стремитесь к прощению от вашего Господа и раю, ширина которого подобна ширине неба и земли, Он уготован для тех, которые уверовали в Аллаха и Его посланников. Такова милость Аллаха, которую Он дарует тем, кому пожелает. Аллах обладает великой милостью. ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب الا في كتاب من قبل ان نبراها ان ذلك على الله يسير Любое несчастье, которое происходит на земле и с вами самими, записано в Писании еще до того, как мы сотворили его. Воистину, это для Аллаха легко. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور Мы поведали об этом для того, чтобы вы не печалились о том, что вы упустили, и не радовались тому, что Он вам даровал. Аллах не любит всяких надменных бахвалов. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد которые скупятся и велят людям скупиться. А если кто отвернется, то ведь Аллах богатый, достохвальный. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس فيه باس شديد شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز Мы уже отправили наших посланников с ясными знамениями и не спаслали с ними писания и весы, чтобы люди придерживались справедливости. Мы также не спаслали железо, в котором заключается могучая сила и польза для людей, для того, чтобы Аллах узнал тех, кто помогает ему и его посланникам, хотя и не видит его воочию. Воистину, Аллах всесильный, могущественный. ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوه والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون Мы уже отправили Нуха и Ибрахима и установили пророчество и писание в их потомстве. Среди них есть такие, которые следуют прямым путем, но многие из них являются нечестивцами. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل واتيناه الانجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رافه ورحمه ورهبانيه ابتدعوها ورهبانيه ابتدعوها ما كتبناها عليهم ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فاتينا الذين امنوا منهم اجرهم وكثير منهم فاسقون Потом мы отправили по их следам наших посланников и отправили Ису, сына Марьям, и даровали ему Инджил. В сердца тех, которые последовали за ним, мы вселили сострадание и милосердие, а монашество они выдумали сами. Мы не предписывали им этого, но они поступили таким образом, дабы снискать довольство Аллаха. Или мы предписали им только стремиться к довольству Аллаха. Но они не соблюли его должным образом. Тем из них, которые уверовали, мы даровали их награду, но многие из них являются нечестивцами. Я айюхаллазина аману аттакуллаха ва амину би расулихи ю'тикум кифлейни мир рахматихи يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم О те, которые уверовали, бойтесь Аллаха и веруйте в Его посланника, и тогда Он одарит вас вдвойне из своей милости и дарует вам свет, при котором вы будете идти, и простит вас. Аллах прощающий, милосердный. لئلا يعلم اهل الكتاب الا يقدرون على شيء من فضل الله وان الفضل بيد الله وان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم Аллах одарит вас для того, чтобы люди Писания знали, что они ничего не способны приобрести из милости Аллаха, и что милость находится в руке Аллаха, который дарует ее тому, кому пожелает. Аллах обладает великой милостью.